toutes les ikastola son pas menacées. Ikastola guztiak ez dira mehatxatuak, hori dio behintzat Patrick Dalen baionako subprefetak. Egeko euh, etxe batek ikastola baten egoitzat diruztatzeko erabaki hartzen duenean, prefeturak bi hilabeteko epea du erabaki hori ez Orain arteko deliberoak ez padira ez izan, prefeturan berantegio hartu direlako izan da. Hori da Baionako subjefetaren diskurtso ofiziala. On Endaiako ikastolako egoera lagia izanik ere, Baionako subjefetak dio bere jola legia beteraztea dela. Begiratzea, aztertzea, euh, atera biderik baden ikertzea. Endaiako kasuan ere, saiatu omen dira, baina ez dute konponbiderik atxemana. Bi aukera ikusten ditu, legea aldatzea, baina hori parlamentuaren eskuda, edo egoitza gurasoek ordaintzea. Nous même on a on a fait ce constat mais aujourd'hui euh, il se trouve c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous on peut pas faire autre chose que d'appliquer la loi, c'est ce qu'on nous demande de faire. Estatuak irakasleak pagatzen ditu. Eskualdeak lizio profesionalentzat diru eman ditzakete. Baina egoitzak ezin dira finantzatu. Egoera horrek sortzen duen desoreka konstituzional azkontziente dela ejan digu Patrik Dalen Bayonako subjefetak, baina gau jugunean bere jola legea aplikatzea dela.